Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա մեր զրույցը ես վերնագրել եմ ներկայացում մեկ արարով ռազմաքաղաքական մոտիվներով։ Այն նվիրված է օրերս Ռուսաստանում տեղի ունեցած ռազմական խռովությանը եւ դրա միջազգային ու հայկական արձագանքներին։ Եվ այսպես վերջին շրջանում տեղի ունեցած նշանակալի իրադարձությունների շարքում ամենավերջինը եւ անհամեմատ աղմկահարույցը անշուշտ կհամաձայնեք Ռուսաստանի Դաշնության հարավ-արևմուտքում ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտուն հարակից տարածքում մեկեն ցակած ռազմական խռովություններ, ավելի ճիշտ ռազմական խռովության փորձներ, որ ձեռնարկել էր երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի մարդկանցից մեկը նրա նախկին խոհարար, ներկայումս խոշոր ձեռնարկատեր եւ որքան էլ դա արտարոց հնչի, ոչ պետական, այլ մասնավոր, այսինքն անհասկանալի իրավական կարգավիճակով ռազմական կազմակերպության հիմնադիր եւ տեր ու տիրական Եվգենի Պրիգոժինը։ Վագներ կամ Վագներ գրուպ, այսպես է կոչվում Պրիգոժինի ստեղծած ռազմական խմբավորումը, Ստիպված եմ հուսախափանել երաշտական արվեստի մասնագետներին եւ երկրպագուներին։ Շտապ եմ նշել, որ այդ անվանումն ամենևին էլ կապված չէ 19-րդ դարի գերմանացի հրճակավոր երգահան ու խմբավար օպերայի խոշորագույն բարեփոխիչ Վիլհելմ Ռիխարդ Վագների ազգանուան հետ ով զգալի ազդեցություն է գործել եվրոպական, հատկապես գերմանական երաժշտական մշակույթի, իմաստնավորի օպերային եւ սիմֆոնիկ ժանրերի վրա։ Առավել եւս, որ Ռուսաստանի նախագահի նախկին խոհարար Պրիգոժինը ողջ գիտակցական կյանքում տասնյակ մողոններով հերոյ է երաշտական արվեստից, այդ թվում մանավանդ օպերային եւ սիմֆոնիկ ժանրերից։ Պարզապես Wagner Group անգլերեն արտահայտությունը, որով նա կոչել է իր խմբավորումը, ռուսերեն թարգմանվում է ոչ այլ կերպ, քան Pushechnoye мясо, հայերեն թնդանոթի միս։ Խմբավորումը 2014 թվականից գործել է Ուկրաինայի, այնուհետև Սիրիայի տարածքում։ Զինված լինելով ցաներ տեխնիկայով, հրետանիով եւ ռազմական ավիացիայով, խումբը գործում է Ռուսաստանի Դաշնության ուժային կառույցների հետ համաձայնեցված, որպես զուգահեռ կամ ստվերային զինված խմբավորում, որին դժվար է պատասխանատվության ենթարկել։ Վագները 2022 թվականից մասնակցում է Ռուսաստանի նախաձեռնած հատուկ ռազմագործողությանը, աշխարհի մի զգալի մասի բնորոշմամբ ագրեսիային Ուկրաինայում։ Ոչ լրիվ ստույգ տվյալներով Վագների կազմում ներկայումս հաշվում է շուրջ 8-ը ավելի քան 50 հազար զինծառայող, որից 25000-ը բուն վագներականներն են, իսկ մնացածը կամավորականներ են եւ Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունների մասնակցելու պայմանով ռուսական բանտերից ազատազրկման ժամկետներից շուտ ազատ արձակված կամ այլ կերպ ասած հավաքագրված նախկին կանոնավորներ։ Ռազմական վերլուծաբանների տվյալներով խմբավորման կորիզը 7-ից 8000 բոլոր փորձություններն անցած անհամեմատ մարտունակ վարձկաններն են կազմում։ Իլուրում նշեմ նաև, որ ՄԱԳ-ը եւ Ֆրանսիան Վագների վարսկաններին մեղադրում են կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետությունում բռնաբարության եւ կողոպուտի մեջ։ Իսկ Եվրոպական միությունը եւ մի շարք երկրներ Պատժամիջոցներ են սահմանել այդ մասնավոր ռազմական կազմակերպության նկատմամբ, մեղադրելով նրան Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնաշխանությունը խարխլելու, Սիրիայում եւ Լիբիայում իրավիճակն ապակայունացնելու, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների մեջ։ Վագներ խմբավորումը ըստ ռուսական լրատվամիջոցների զգալի ավանդոնի Ուկրաինայում անցյալ տարվա փետրվարի 24-ից ցավալված ռազմական գործողություններում Նրա անմիջական մասնակցությամբ են ազդագրվել թե գրավվել, ինչպես կուզեք հասկացեք, Դոնբասի Արտյոմոս կամ ինչպես ներկայումս է անվանափոխված կոչում, Բախմուտ քաղաքը եւ մի շարք այլ խոշոր բնակավայրեր։ Կազմավորման մեծ թվով վարձկանները ցուցաբերած խրանքների համար ապարգևատրվել են Ռուսաստանի տարբեր շքանշաններով ու մեդալներով, ընդտուք միջև Ռուսաստանի հերոս բարձրագույն կոչմամբ։ Իհարկե, նախագահ Պուտինի ստորագրած հրամանագրերով Մի խոսքով Վագներ խմբավորումը մարտական գործողությունների համապատկերում համաձայն ռուսական մաս-մեդիայի հաղորդագրությունների Ռուսաստանի զինված ուժերի առավել մարտունակ եւ հաջողակ ռազմական միավորման համբավն ունի։ Շարունակաբար, բնականաբար մնալով որևէ պատասխանատվության ոչ ենթակա կամ այլ կերպ ոչ միշտ կառավարելի ռազմական կառույց։ Դա իհարկե, եթե որոշակի բավարարում էր Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությանը, անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ապա ըստ երևույթին ոչ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի բարձր ղեկավարությանը Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի գլխավորությամբ։ Կարելի է դատել այսպես. Վագների և անձամբ Եվգենի Պրիգոժինն ու Հարաչուն Լայնհամբավը, մեղմ ասած, ամենևին էլ չէր շոյում ռուսական բանակի բարձր հրամանատարության ինքնասիրությունը, ընդհակառակը, հետզհետե ավելի էր գերակշռում նախանձի ու խանդի նրա զգացողությունը, ինչը ստիպում էր ստեպ-ստեպ դիմել կանխարգելիչ ու սադրիչ քայլերի։ Մասնավորապես, այդ մասին են վկայում Պրիգոժինի քանիցս հրապարակավ հնչեցրած դժգոհությունները Վագներ խմբավորմանը զենք ու զինամթերքի ոչ բարբերական եւ անբավարար մատակարարման կապակցությամբ։ Նույնիսկ բանը հասել էր նրան, որ նա վերջերս սպառնում էր, թե Արտյոմովսկ Բախմուտում ուկրաինական զորքերի վերահսկողությունը վերացնելուց հետո մտադիր է իր խմբավորումը դուրս բերել ռազմական գործողությունների գոտուց, ինչը անշուշտ ռազմական մասնագետները կարող են վկայել, կհանգեցներ առաջնագծի այդ հատվածներում ռուսական զինուժի զգալի թուլացմանը նրա համար անկախատեսելի հետևանքներով հանդերձ։ Երևի թե այդ եւ նման խտրական իրողություններից պրնկե պրունկ լցվում էր Վագներ խմբավորման ղեկավարի համբերության բաժակը, որի վերջին կաթիլը ըստ նրա հունիսի 23-ի հայտարարության իր կազմավորման թեկունքային ստորաբաժանումների հրետակոծումներ պետական կանոնավոր զորքերի կողմից ինչը շտապեցին շղթել եւ հերքել թե պաշտպանության նախարարը եւ թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարությունը ներկայացված համապատասխան տեսանյութերը բնորոշելով որպես շինծու բեմականացումներ փորձենք ենթադրել գուցեև հիմնական դրդապատճառը ռուսաստանում իշխանապողության նախագահ Պուտինին գահնկեց հանելու խնդրի հասունացումներ։ Խնդիր, որի լուծումն արևմուտքում լինի թե հենց Ռուսաստանի ներսում արմատական ընդդիմության շրջանում, ոմանք ինչպես օրինակ ռուսաստանցի ընդդիմադիր հասարակական եւ քաղաքական գործիչ հրապարակախոս Յուկոս խոշոր նավթային ընկերության ու ներզրկված տեր ու ռուսական բանտից արևմուտք արտաքսված նախկին քաղաքական կալանավոր Միխայել Խոդորկովսկին այլ հնար չգտնելով տեսնում են միայն զինված ապստամբության մեջ։ Գուցեև Ռուսաստանի իշխող վերնախավում այն աստիճան են խորացել քաղաքական տարաձայնությունները, որոնց հանգուցալացման եթե ոչ միակ, ապա առանցքային միջոցներից մեկն էր Վագներ մասնավոր ռազմական կազմավորման ղեկավարի եւ նրա զինակիցների խորովությունը։ Չնայած, ինչպես կարելի է դատել լրահոսից, Նախկին խոհարարն իր զայուրթը կարծես թե փորձում էր թափել ոչ այնքան իր վաղեմի տիրոջ, Կրեմլի խոհանոցի համեղ կերակրատեսակների գլխավոր համտեսող Վլադիմիր Պուտինի, որքան որ Շոյգուի եւ Գերասիմովի ու նրանց մերձավոր շրջապատի զորավարների վրա։ Գուցե Պրիգոժինի թիկունքում չսիրելով, չընդունելով, մեղադրելով հանդերձ նրան մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններում Այնուամենայնիվ, այսպես ասած, թեկուս սատանայի հետ սկզբունքով հավաքական արեմուտքն էր կանգնած այն ակնկալիքով, որ Ռուսաստանը կարելի է փլուզել միայն ու միայն ներսի պայթյունով։ Քանզի անարդյունք են անցնում այդ նպատակով իրականացվող արտաքին բոլոր ճնշումները, հանձինը շարունակաբար սահմանվող ու կիրառվող եւ հետսեթե առավել խստացող պատժամիջոցների, որոնց փաթեթների թիվը, ինչպես գիտեք, արդեն 11-ի է հասնում։ Հատկանշական է, որ արևմուտքից արդեն հայտնել են, թե ըստ իրենց հետախուզական տվյալների նախապես տեղյակ էին Պրիգոժինի խռովության նախապատրաստման եւ հավանականության մասին, բայց չցանկանալով լրացուցիչ անհանգստություն պատճառել նախագահ Պուտինին, գիտակցաբար չեն զգուշացրել նրան զավեշտալի է, չէ՞ հնչում։ Պարզվում է, չեն ցանկացել լրացուցիչ անհանգստություն պատճառը, երբ նույն այդ արևմուտքում Հահագայի միջազգային քրեական դատարանի մինչդատական վարույթի երկրորդ պալատն այս տարվա մայիսի 17-ին Վլադիմիր Պուտինի եւ երեխաների հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հանձնակատար Մարիա Լվովա Բելովայի ձերբակալման օրդեր է տվել, կասկածելով նրանց ուկրաինացի երեխաների ապօրինի տեղահանման մեջ։ Գուցեև այդ ամենը քաղաքական տեխնոլոգիաների արդյունք թատերախաղ էր մեկ արարով, ռազմաքաղաքական մոտիվներով, յուրօրինակ PR արշավ, որ մտահղացվել ու նախաձեռնվել է հենց Կրեմլի եւ կամ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատասենյակներից մեկում։ Իշխող Վերնախավի եւ առանձնապես նախագահ Պուտինի հետ ցետե անկում ապրող հեղինակությունը սեփական հանրության աչքում նորից բարձրացնելու համար ի ցույց մնացյալ աշխարհի մանավանդ հավաքական արեմուտքի Համենայն դեպս դա ենթադրել է տալիս ստեղծված արտակարգ իրավիճակի առնչությամբ Ռուսաստանի Դաշնության առաջին դեմքի որոշակի ուշացումով հնչած բավական զգացմունքային ելույթը հերոստատեսության ու ռադիոյի առանց բացառության բոլոր ալիքներով տողորված խոր հայրենասիրության ոգով պետության ու ժողովրդի անվտանգության նկատմամբ հայրական հոգացությամբ։ Այս ամենը ինչ խոսք հարցեր են, որոնց ստույգ պատասխանները հասարակ մահկանացուներս հազի թե այսօր կամ վաղը գտնենք, թեկուս մախատը պարկի մեջ չես թաքցնի ժողովրդական ասացվածքի ուժով օրերից մի օր հավանաբար ի հայտ կգան դրանք լույս սփռելով տեղի ունեցած իրադարձությունների խորքային շարժարիքների վրա։ Ինչևէ, անկախ այդ ամենից, Վագներ մասնավոր ռազմական կազմակերպության խռովությունը կամ դրա փորձը այնուամենայնիվ հունիսի 23-ին տեղի ունեցավ։ Պրիգոժինի ըստ լրահոսի տվյալների 25 հազարանոց զինավառ զորքը լքելով ուկրաինական ճակատը շարժվեց դեպի Դոնի Ռոստով, որտեղ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավ-արևմտյան ռազմական օկրուգի շտաբն է տեղակայված եւ առանց մի կրակոցի գրավեց քաղաքն ամբողջությամբ օթանավակայանով հանդերձ։ Այն տպավորությունն էր, թե Դոն գետի ափին փռված այդ խոշոր մարզային կենտրոնը որի շրջագծի մեջ է 1928 թվականից առնված նոր Նախճիվան, տակավին 1778 թվականին Եկատերինա II ռուսական կայսրուհու հրավերով Ղրիմից հրավիրված հայ վաճառականների հիմնադրած հայաշեն ու հայաբնակ քաղաքը, պրոլետարական շրջան անվան տակ։ Կամ իրոք անհամբերությամբ սպասում էր Պրիգոժինի եւ նրա զորքերի ժամանմանը, Ինչպես որ 1773 թվականի սեպտեմբերին անհամբեր սպասում էր իր ապստամբ հայրենակցի Դոնի Կազակ Եմելյան Պուգաչովի Գալստյանը, եւ կամ հլու հնազանդ իր ճակատագրին որոշել էր առանց որևէ դիմադրության գուսյոյի նման դեպքերում ավանդական աղոհացով հանձնվել ձեռնարկատեր խոհարար խոշոր ռազմական ուժով արշավի ելած Եվգենի Պրիգոժինի ողորմածությանը մի ամբողջ օր քաղաքը գտնվում էր խռովարարների վերահսկողության տակ, Փողոցները լեփլեցուն էին խմբավորման հրասայլերով եւ այլ ցաներ ռազմական տեխնիկայով։ Ապա փոքրին շունչ քաշելով Դոնի ափին, Վագների զրահատեխնիկան շարունակեց իր արշավը դեպի Վորոնեժ եւ լիպեց քաղաքներ Մոսկվա տանող մայրուղիով։ Բնականաբար դարձյալ առանց կարակոստերի եւ նշույլ անգամ դիմադրության։ Կարծեմ Լիպեցկից էր հայտարարվեց, թե մինչև մայրաքաղաք հազիվ 340 կիլոմետր է մնացել ուղիղ գծով։ Իհարկե, թե Մոսկվայում եւ թե դեպի այնտեղ տանող մայրուղու բոլոր քաղաքներում եւ այլ բնակավայրերում հայտարարված արտակարգ դրությանը հարիր անվտանգության միջոցներ ձեռնարկվեցին։ Կրեմլի բակը եւ հարակից փողոցներն ու հրապարակները լցվել էին Ռուսաստանի զինված ուժերի զրահատեխնիկայով եւ զորքերով դադարեցվել էին բոլոր կարգի հանրային միջոցառումները։ Քաղաքացիներին ամենուրեք հորդորում էին մնալ իրենց տներում ու փողոց դուրս չգալ։ Մի խոսքով, ինչպես հատերախաղում, ներկայացումը հագեցվել էր հարկ եղած բոլոր անհրաժեշտ թեմատիկ բեմական դեկորներով։ Բայց ինչպես սովորաբար ամռան ամիսներին է պատահում, երբ երկնքում անսպասելի ճայթած ամպրոպը կար, շատև անձրևից հետո մեկ են լռում պապանձում է, թույլ տալով արևի շողերին սփռվել ամենուրեք, նույն կերպ անսպասելի դադարեց Վագների խռովությունը եւ ողջ Ռուսաստանը թվում է անսայրացիր այդ երկիրն իսկույն թեթևացար շունչ քաշեց։ Պարզվում է, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախապես ստանալով նախագահ Պուտինի համաձայնությունը բանակցել է Կրեմլի խոհանոցից իր հին ծանոթի Եվգենի Պրիգոժինի հետ, երևի թե գովել նրա խոհարարական հմտությունները, խոր ափսոսանք հայտնելով, որ այլևս նրա նման խոհարարական մշակույթի կախարդ վարպետներ չկան ոչ Ռուսաստանում եւ ոչ էլ Բելարուսում, ընթացքում խոսքի մեջ խորհուրդ տվել դադարեցնել խորհրությունը եւ տեղափոխվել իր մոտ Մինսկ, մշտական բնակության, անձնական անվտանգության բոլոր երաշխիքներով։ Համաձայնությունը ինչ խոս ձևական չեմուչեմից հետո ի վերջո կայացել է եւ Վագների զրահատեխնիկայի շարասյուները լիպեց քաղաքը հազիվ անցած կտրուկ ետ են շրջվել դեպի ելման ճամփարներ Իր հերթին Ռուսաստանի նախագահի հրահանգով իրավապահ մարմինները մեկ մարդու պես կարճել են խռովության առանց բացառության բոլոր մասնակիցների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը, դադարեցնելով քննչական վարույթները։ Բնականաբար Եվգենի Պրիգոժինը դադարեց իր խոհարարական ճակատին կրել հայրենիքի դավաճանի խարանը, ինչպես ոչ այդ իր ելույթում նրան բնորոշել էր նախագահ Պուտինը։ Բայց ակամա հարց է ցակում. Արդյոք Պրիգոժինը միայնակ է մեկնել Բելարուս, թե իր գլխավորած զորաբանակի հետ մեկտեղ ըստ խաղի նախորոք սահմանված կանոնների ամրապնդելու համար այդ երկրի մանավանդ արևմտյան սահմանների պաշտպանությունը նկատի առնելով, որ հարևան Լեհաստանում ՆԱՏՕ-ի զորքերի վերջին կൂട്ടակումներն ուղղակի անվտանգային բնույթի խնդիրներ են հարուցում Մինսկի համար։ Պատահական չէ, որ Մոսկվան արդեն իր միջուկային կայակներն է տեղակայում Բելարուսի տարածքում։ Այս համատեքստում չբացառենք նաև Մերձնեստրում փոփոխվող իրավիճակը, երբ, ինչպես ներկայումս Արցախի շրջափակման պայմաններում է, Հակարի կամրջի ապօրինի ադրբեջանական անցակետում ցեմենտաբետոնե բլոկներ են տեղադրում նաև այդ չճանաչված հանրապետությունից Մոլդովա մուտք գործող ճանապարհների անցակետերում արգելափակելով կամ առնվազն դժվարացնելով մարդկանց ու փոխադրամիջոցների ելումուտը դրանցով։ Այսպիսով, մեկ արարով ռազմաքաղաքական ներկայացումն ավարտվեց։ Դերասանները փակ վարագույրների ետևում կամ բեմադրիչ ռեժիսորի գովասանքները գուցե եւ դիտողություններն էին լսում, կամ թե ետնաբեմի հանդերձարաններում բեմական հակուկապն էին փոխում։ Իսկ հանդիսատեսները խորներամ լքում էին լեցուն դահլիճը, ով փայլուն ներկայացումից եւ նման ավարտից խորը հիացմունքով, ով խորը հիասթափությամբ ափսոսանք ապրելով, որ ավաղ չիրականացավ բեմական խաղի իրենց սրտի համար երանելի ավարտը։ Դիտարկենք, որ առաջինների մեջ, այսպես ասեմ, պետական կերակրատաշտից լյուրի օգտվող հանդիսատեսներն էին և կամ Պրիգոժնի խռովության արդյունքում Ռուսաստանում հնարավոր նոր քաղաքացիական եղբայրասպան պատերազմից և արյունահեղությունից ամեն գունով խուսափողներն ու արտաքուստ թվացյալ խաղաղ, բարոր և անհոգ կյանքի կողմնակիցները։ Միաբանիվ պետականամետներն ու ռուսասերները իսկ վերջինների թվում Ռուսաստանի գործող իշխանության քաղաքականության արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչները հավաքական արևմուտքից, Ադրբեջանից, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանից ներկայացումը սրտատրոպ անհամբերությամբ դիտող հակառուստներն ու ռուսադիացները։ Արեմտյան հիաստապությունը կարելի ասել հասկանալի է։ Ռուսաստանն այս անգամ քաղաքացիական պատերազմի մեջ ներքաշելու միջոցով փլուզելու ակնկալիքը չարտարացավ։ Միակ սփոփանքը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կարծիքով, որ նա հայտնել է Կիրակի երեկոյան Լա Պրովենսը թերթում հրապարակված հարցազրույցում, այն է, որ մեջբերում եմ, իրավիճակը դեռ զարգանում է, բայց ցույց է տալիս ռուսաստանյան ճամփարում եղած պարակտումը, ինչպես բանակի, այնպես էլ Վագների պես օժանդակ ուժերի փխրունությունը մեջբերման ավարտը։ Ասվածի տողատակը կարելի է ընդհանրաբար վերսանել այսպես. Այո, փորձը փորձանք չէ։ Այն ելիք կրկնենք, բայց ավելի լուրջ եւ ազդեցիկ ուժերի ու լուծակների գործադրմամբ։ Այս ամենը պետք է ստիպի մեզ ծայրասիճան զգոն լինել եւ ամբողջովին արդարացնում է այն աճակցությունը, որ ցույց են տալիս ուկրաինացիներին իրենց դիմադրության գործում, հավելել է Ֆրանսիայի առաջնորդը։ Ադրբեջանի առումով Պրիգոժինի խռովության ընթացքում Բաքվի առանց բացառության բոլոր իշխանամետ թե ընդդիմադիր էական չէ, բոլորն էլ միևնույն իշխանական կենտրոնից են սնվում եւ ուղղորդվում լրատվամիջոցները միաբերան, անզուսպ ու անթակույց հիացմունքով են գրում ռուս խռովարարների դեպի Մոսկվա արշավանքի մասին, կանխագուշակելով առնվազն նախագահ Պուտինի տապալումը եւ կամ արավելագույնը Ռուսաստանի փլուզումը։ Ամենևին էլ պատահական զուգադիպություն չէր, որ խռովության նախաշեմին հունիսի 15-ին Բաքուն զրահամեքենաներով լրի փակել էր Արցախից եւ Հայաստանից մարդկանց ու բեռնատարների ելումուտը Հակարի կամուրջով։ Իսկ նախաշեմին զրահատեխնիկայի փոխարեն որպես թե արտաքին աշխարհի համար դիտարկելի եւ ընդունելի արդիական քաղաքագիրտ միջոց նույն տեղում տեղադրել էր ցեմենտաբետոնե բլոկներ։ Ասել է, թե Բաքվում եւ Անկարայում նույնպես տեղյակ էին Պրիգոժինի արշավանքի հավանականությանը, ինչ խոսք արեմտյան կամ ամերիկյան գործընկեր հետախուզությունների տեղեկատվությամբ։ Ոստի եւ երկուստեք պատրաստվում են վրժական ռազմագործողությունների։ Ադրբեջանը 2020 թվականի աշնանային պատերազմից հետո Արցախի մնացյալ տարածքի, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին Հայաստանի հարավային հատվածի ուղություններով երասխից ոչ մեղրի Թե ինչ արյունահեղ նոր պատերազմի թատերաբեմ կդառնային հայկական տարածները չմանրամասնեմ։ Հիշեցնեմ միայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի վերջին պորոտախոսությունը, թե ադրբեջանական բանակի նույնիսկ մեկ կորպուսը Ղարաբաղում կարող է լուծել բոլոր խնդիրները եւ մեծ ջանքեր չեն պահանջվի Ղարաբաղում մնացած ռազմական խմբավորումները ոչնչացնելու համար։ Բայց ահա, քանի որ անսպասելի անփառունակ վախճան ունեցավ Ռուսաստանում ծայր առած Պրիգոժինյան խռովությունը, ուստի հանկարծակի եկած թե Էրդողանը եւ թե Ալիևը ստիպված եղան զուգերքի պես հանդես գալ Ռուսաստանի օրինական իշխանությանը զորակցելու մասին հայտարարություններով։ Բայց թե որ իշխանության՝ Պուտինի, թե հնարավոր կամ ցանկալի մեկ այլ դարձյալ պարզ չէ։ Այնուամենայնիվ, Բաքուն ռուսաստանյան խռովության ձախողումից անմիջապես հետո հունիսի 24-ին Հակարիի իր նորից եմ շեշտում ապօրինի անցակետի ելումուտից հեռացրեց օրեր առաջ տեղադրած ցեմենտաբետոնե բլոկները։ Նույն օրը թույլատրեց, որպեսզի Կարմիր խաչի գրասենյակի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից 15 բուժարու եւ նրանց 9 ուղեկից տեղափոխվեն Հայաստանի մասնագիտացված բուժական հաստատություններ։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Հակարի կամրջի մոտակայքում ադրբեջանական կողմի իսկ սադրած միջադեպից հետո 10 օր շարունակ կամուրջն արգելափակված էր լրիվ։ Դրա հետ մեկտեղ Բաքուն հրաժարվել է թույլատրել ռուսաստանյան խաղաղապահների երթևեկությունը Բերզորի Լաչինի միջանցքով, ինչը նշանակում է, որ Սնդամթերքի եւ այլ շտաբ ապրանքների մատակարարումը մինչև հիմա արգելափակված է Ադրբեջանի կողմից։ Մինչ այդ Բաքուն խաղաղապահներին եւ արցախցիներին շակերտներում ասած առաջարկել էր օգտվել Ստեփանակերտ Աղդամ ճանապարհից, ինչը բնականաբար լրիվությամբ անընդունելի է արցախցիների համար։ Բացի այդ, դա անհնարին է նաև ռուս խաղաղապահների հետ, քանզի Ադրբեջան առ այսօր չի ստորագրել ռուսաստանցի խաղաղապահների մանդատը։ Իսկ ահա հաջորդ օրը հունիսի 25-ին Բաքուն Հակարիի կամուրջը հրավիրել Ադրբեջանում հավատարմագրված 60 դիվանագետի՝ ցույց տալու համար, թե իբր կամուրջն ապաշրջափակված է և ոչ մի ցեմենտաբետոնե բլոկ էլ չկա նրա ելումուտին։ Այո, մայր Հայաստանում ևս քիչ չեն արևմտյան դոնոր աղբյուրներից սնվող և Վագներ խմբավորման ռազմարշավի հետ մեծ հույսեր կապած քաղաքական գործիչները, մանավանդ իշխանամերժ շրջանակներում։ Բայց ահա նրանցից ոմանք, չմտահոգվելով Արցախի, անգամ Հայաստանի ճակատագրով, այլ բեմագիր են նախատեսում Հայաստանի համար, գնդակահարել 5-րդ Շարասյան անդամներին։ Նկատի ունեն ռուսական կողմնորոշման տեր գործիչներին ու նրանց համակիրներին։ Կարծես թե Հայաստան ներխուժած թուրքերն ու կովկասյան թաթարները դա չեն կարողանել Հայաստանի իրենց ասած 5-րդ Շարասյան հետ միասին, ոչ չասելով ողջ հայ բնակչությանը ներառյալ նաև հենց իրենց արեմտամետ ու թուրքասեր այդ գործիչներին։ Ելրոման 1915-1923 թվականների հայոց ցեղասպանության։ Թուրքիա համար ինչ հայ, բոլորն համատարած դաշնակցականներ են։ Իհարկե, Աստված հերոտանի ու պահպանի ազգիս նման արհավիրքից, բայց ամենից առաջ արեմտյան հովերով տարված, մոլորված, ավելի ստույգ դոլարային ասեղին նստած ու մայրական կատն անգամ մոռացած նման վայ գործիչներից։ Այնպես որ ասենք ամեն